Aštuntas skirsnis Ir kai motina visai nustojo mokėti, kodėl skaitytojai žino iš ankstesnių puslapių, ten argie vis dėlto pasiliko kozetę. Jina jiems atstojo tarnaitę. Taigi pritrūkus vandens, jinai ir bėgdavo jo parnešti, todėl baisiausiai drebėdama vien tik nuo minties, jog reikės eiti prie šaltinio nakčia, ji kaip įmanydama stengdavosi, kad namuose vandens niekuomet nepristiktų. 1823 metų kalėdos buvo ypatingai prašmatnios Monfermeilyje. Žiemos pradžia buvo švelni, dar nebuvo nei snygė, nei šalė. Iš Paryžiaus atvykę monelnikai gavo iš pono mero leidimą pasistatyti savo pašiūrės didžiojoje sodžiaus gatvėje, o burys keliaujančių pirklių pasinaudoja tą pačią lengvatą, pasistatė palapines bažnyčios aikštėje ir net iki pat Bulandže gatvelis, kur, kaip skaitytojai galbūt prisimena, buvo Tenardies smuklė. Visos užėgos bei smuklės buvo pilno žmonių ir ūžė. Tas mažas ramus kampelis gyveno triukšmingai ir linksmai. Kaip sažiningi istorikai mes net turime pasakyti, kad tarp aikštėje įstatytų įdomybių buvo žvėrynas, kuriame klaikus klaunai, apsitaisęs karmalais ir nežinia iš kur atvykę, 1823 metais Monfermeilio kaimiečiams rodė vieną iš tų baisių Brazilijos grifų – kurių akis panašios į trispalvę kokardą. Mūsų karališkasis muziejus jų įsigijo tik tai 1845 metais. Gamtininkai tą paukštį vadina rodos karakara poliborus. Jis priklauso grobonių rūšiai ir vanaginių šeimai. Keli šaunų seni kareiviai, bonapartistai, kurie atitarnavę gyveno sodžiuje, eidavo maldingai žiūrėti to paukščio – Monelnikai įtikinėjo, kad toji trispalvė kokarda išimtinis fenomenas gerojo dievulio tyčia sukurtas jų žvėrynui. Kūčių vakarą keli vyrai, prekvežiai ir prekių išnešiotojai, gėrė susėdė už stalo tenardies muklis žemutinėje patalpoje, kurią švietė keturios ar penkios žvakis. Toji patalpa buvo panašiai bet kurios muklės salė – stalai, alaviniai asočiai, buteliai, gerovai, rukoriai, maža šviesos ir daug triukšmo – Beje, ant stalo stovėjo du daiktai, madingi tada miestiečių tarpė ir liudija, kad iš tikrųjų eina 1823 metai, būtent kaleidoskopas ir Vilnytos kardos lempa. Pone Tenardyje prižiūrėjo vakarienę, kuri čirškė ant žeruojančios ugnies. Smuklininkas girsnojo prie svečių, kalbėdamasi su jais apie politiką. Be politinių pokalbių, kurių svarbiausia tema buvo Ispanijos karas ir ponas Angulemo kunigaikštis, proklegėsi pasigirsdavo ir grinai vietinio pobūdžio interpų kaip antai daug prispausta vyno apie Nanterą ir Siureną. Kas tikėjosi gausis dešimt statinių, gavo dvylika. Daug bėgo iš poslėktuvų. Bet juk vynogis dar neįsirpusius. Tose vietose nėra ko laukti, kol įsirps – Jei nurinksi įsirpusės, tai vynas pavasarį beregin sutirštėja, vadinasi, tai labai silpnas vynas. Jų vynai dar silpnesni negu čia, bet vynogės kinti reikia dar žalias ir taip toliau. Arba šūkčiojo koks malūnininkas. Ar mes galime atsakyti už tai, kas supilta maišuose? Mes ten randame galybę smulkių grūdelių, su kuriais krapštytis neturime kada, todėl ir leidžiame viską į girnas. Ten pasitaiko ir raugių, ir žirnikaičių, ir kulių ir vikių ir kanapių ir liucernos ir burnočių ir galybė kitokių šiukšlių, jau nekalbant apie smulkius akmenukus, kurių pilna kai kuriuose grūduose, ypač bretonų. Man tiek pat malonu malti bretonų rūgius, kaip lentų pjovėjų pjauti vinių prikalinėtus rastus. Spręskite patys, kiek visokio bjauraus šlamšto patenka į malinį. O paskui žmonės skundžiasi, kad prasti miltai, o be reikalo. Dėl tokių miltų mes nekalti. Tarpulangėje pjovėjas, sėdėdamas prie staliuko su žemvaldžiu, kuris su juo dėrėjosi dėl atlyginimų ušienavimo darbus pavasarį, kalbėjo, kad žolė šlapia nėra jokios bėdos, ją net smagiau tada pjauti. Rasa geras dalykas, ponė. Bet jūsų žolė dar jaunutė ir su ja sunku, labai jau liauna, taip ir linksta po dalgiu ir taip toliau. Kozetė sėdėjo savo įprastinėje vietoje ant virtuvės stalo pakojo prie žydinio. Apsirengusis karmalais, basnirčiai įsiminusi į klumpės, ugnie šviesoje įmes gyvilnones koinės mažosioms tenargie mergaitėms. Po kėdimi žaidė visai mažas kačiukas, gretimame kambaryje juokės ir čiauškėjo du skambus vaikiški balseliai, tai buvo Eponina ir Azelma. Kampe prie žydinio ant vinies kabėjo stirna kojas. Tarpais prosmuklis triukšmą pasigirsdavo kažkur namuose raudančio vaiko verksmas. Rėkė mažas berniukas, kurio ten ardie žmona susilaukė vieną iš praėjusių žiemų. Nežinia kaip, sakydavo jį, turbūt nuo šalčio. Jam buvo kiek daugiau kaip treji metai. Motina jį maitino krūtimi, bet jo nemylėjo. Kai nirtingas pyplio verksmas tapdavo pernelyg kikirus, ten ardie sakydavo žmonai. Girdi, kaip tavo sūnus inkščia. Nueik ir pažiūrėk, ko jam trūksta. Et, atsakydavo motina, įgryso jis man. O apleistas mažiulis ir toliau plyšodavo tamsybėse. Antras skyrius – du išbaigti portretai. Šios knygos skaitytojai Tenardie porą yra matę dar tik iš profilio. Atėjo laikas apžiūrėti juodą iš visų pusių, po visomis jų kaukėmis. Tenardie buvo tik persirytęs per penktą dešimtį, ponė Tenardie – jau baigė ketvirtą dešimtį, kuri moteriai yra tolygi penktai dešimčiai, taigi tarp žmonos ir vyro amžių buvo pusiausvyra. Skaitytojai jau kiek pažįstami su tenardyje žmona. Tad gal dar prisimena tą didelę geltonplaukę, raudonaveidę, apkūnę, mėsingą, plačiapetę, stambę ir judrę moterį. Ji turėjo, kaip jau esame sakę, kažką bendro su tomis laukinėmis milžinėmis, kurios mūgėse kraiposi su prikabinėtais prie plaukų akmenimis. Namuose ji viską darė, klojo lovas, tvarkė kambarius, kalbė, vyri žodžiu, buvo smuklėje ir audra, ir giedra, ir velnės. Vienintelė jos tarnaitė buvo kozetė, pelė patarnaujantį drambliui. Viskas drebėjo nuo jos balso, langų stiklai, baldai ir žmonės. Jos platus trasdanotas veidas buvo panašus į samti putoms griepti. Jai žėlė barzda, Tai buvo tikras rinkos nešikas, aprengtas moteriškais rūbais. Ji puikiai mokėjo keiktis, girdavosi galinti kumščių perskelti riešutą. Jei ne romanai, kurių ji daug buvo perskaičiusi ir kurių dėka šioje raganoje tarpais keistai atbusdavo pamaivą, niekam niekomet nebūtų atėję į galvą ją pavadinti moterimi. Toji tenardyje buvo neliginant svajingos mergelės ir turgaus pardavėjos suskiepijimo vaisius – Žmonės išgirdę ją kalbant sakydavo, tai žandaras. Pamatė ją gerint sakydavo, tai vežikas. Pamatė jos elgesį su kozete, sakydavo, tai budelis. Kai ji tylėdavo, iš burnos jai kyšodavo dantis. Tenardie buvo žemo ūgio liesas išbliškęs kampuotas prakaulus nevėkšla. Atrodė jis lygotas, bet iš tikrųjų buvo puikios sveikatos. Čia ir slipėjo jo suktumo pradžia. Paprastai jis iš atsargumo šipsodavosi ir būdavo mandagus beveik su visais, net ir su elgetomis, kuriems neduodavo nei jaro. Jo žvilgsnis buvo žebenkšties, o mina literato. Jis labai panešėjo į abato delilo portretus. Jis puikavosi tuo, kad gerdavo su prekvežiais. Niekam dar niekada nebuvo pavykę jo nugirdyti. Rūkė didelę pypkę, nešiojo bliuzę, o po bliuze seną juodą švarką stengiasi daryti apsiskaičiusio žmogaus ir materialisto įspūdį, kad suteiktų svorio savo tvirtinimams, nuolat kartodavo Voltero, Renalio, Parny ir keistas dalykas šventojo Augustino vardus. Tvirtino turį savo sistemą, šiaip ar taip tai buvo didelis sukčius. Sukčius filosofas. Panašių atveju esti – Skaitytojai prisimena, kad jis gyrėsi tarnavęs kariuomenėje, su gausiomis smulkmenomis pasakodavo, kad prie Vaterlo, būdamas seržantų, ar šeštame, ar aštuntame lengvosios kavalerijos pulke, jis atsidūręs vienas prieš mirties husarų eskadroną. Savo kūnų pridengęs nuo kartečės pavojingai sužeista generolą ir jam išgelbėjęs gyvybę. Iš čia ir buvo kilusi jo ryški iškaba, o smukliai – Vaterlo seržanto užeigos vardas prigijęs apylinkėje. Jis buvo liberalas, klasikas ir bonapartistas. Buvo aukojęs prieglobai. Kaimo žmonės kalbėjo, kad jo mokytasi į kunigus. Mums rodosi, kad jo mokytasi Olandijoje į smuklininkus. Tas mišraus stiliaus niekšas, kaip galima spėti, Flandrijoje buvo koks nors flamandas iš Lilio, Paryžiuje prancūzas, Briuselėje belgas – Žodžiu patogiai jautėsi tiek šiapus, tiek anapus sienos. Jo žygdarbis prie Vaterlo jau žinomas. Kaip skaitytojas mato, jis truputėlį jį perdėjo. Sėkmių ir nesėkmių kaita, suktyvingi, pavojingos avantūros, toks buvo jo gyvenimo turinys, jei sąžinė apibrizgusi, tai ir gyvenimas apskaręs. Labai galimas dalykas, jog audringoje 1815 metų birželio 18 dienos epochoje – Tenardie priklausė prie tų markitantų marodierių, apie kuriuos mes buvome kalbėję. Jie visur važinėdami vieniems pardavinėdavo, kitus apiplėždavo ir vedami instinkto paprastai su visa šeima, vyras, žmona ir vaikai, slinkdavo kokiu išklerusiu vežimuku paskui traukiančios pirmin laimėtojų kariuomenės dalinius. Užbaigęs tą kampaniją, užsidirbęs, kaip jis sakydavo, smulkių, jis atsikėlė į Monfermeilį ir čia atidarė smuklę. Šis uždarbis – piniginis ir laikrodžiai, auksiniai žiedai ir sidabriniai kryžiai, jo suvalyti per pjūtį lavonų prisėtose dirvose, nesudarė didelės sumos ir neilgam te aprūpino markitantą virtusi užeigininkų. Tenardie elksinoje buvo kažkokio tiesumo, kuris primindavo kareivines, kai jis keikdavosi ir seminariją, kai žegnodavosi. Jis buvo didelis gražbylys ir nešėsi mokytų žmogumi. Tačiau mokytojas buvo pastebėjęs, kad jis kalba nelabai švariai. Jis puikiai sudarinėjo sąskaitas keleiviams, bet įgūdusios akis juose kartais įžiūrėdavo rašybos klaidų. Tenardyje buvo slapūnas, maližius, slunkius ir mitruolis. Jis neniekindavo savo tarnaičių, todėl jo žmona jų daugiau nebelaikė. Milžinė buvo pavidulinga, jai atrodė, kad tas pageltis džiūsna turi būti moterų geismo objektas. Be viso to tenardie klastingas ir pusiausvyra žmogus priklausė prie saikingųjų sukčių rūšės. Ta rūšis yra pati blogiausia. Į ją yra įmišę veidmainystės. Tai nereiškia, kad tenardie progai pasitaikius nebūtų galėjęs įsisiautyti taip, kaip jo žmona, nors tat atsitikdavo labai retai. Bet kadangi jis niršo ant visos žmonių padermės – kadangi jame liepsnojo gilios neapykando žaizdras, kadangi jis buvo iš tų žmonių, kuriem žinai keršyje, kurie visus aplinkinius kaltina dėl savo nesėkmių ir laikydami savo pretenzijas teisingomis, yra visados pasiruošę suversti ant pirmo pakliuvusio žmogaus visą savo gyvenimo nusivylimą, bankrutavimą ir negandų krūvį. Tai kai kuriais momentais, kada visi tie jausmai iškildavo lygant mielių, suputodavo jo lūpose ir aptemdydavo jam akis. Tenardie būdavo baisus. Ir vargas tam, kas tokio podukio metu jam pakliūdavo jėkis. Be visų kitų ypatybių, Tenardie buvo pastabus ir išvalgus, nekalbus ir plepus pagal aplinkybės ir visados nepaprastai sumanus. Jo žvilgsnis kažko priminė žvilgsnį jūrininko nužiūrėjimo pro žiūroną papratusio primerkti akis. Tenardie buvo politikas. Kiekvienas naujai atvykęs žmogus, įėjęs į smuklį ir pamatęs ten ardyje žmoną, tardavo savo štai kas namų šeimininkas ir klyzdavo. Ji net nebuvo šeimininkė. Šeimininkas ir šeimininkė buvo vyras. Ji vykdydavo, jis sumanydavo. Viskamis vadovavo kažkokiu neregimu, bet nuolatiniu magnetiniu poveikiu. Užtekdavo vieno jo žodžio, kartai ženklo, ir mastodontas paklusdavo. Poniai Tenardie, nors jį to aiškiai ir nesuprato, vyras buvo kažkokia ypatinga aukščiausia būtybė. Jos elgsenoje būtų ir gerų savybių. Niekad net dėl smulkmenų ji neturėdavo nesutarimų su ponu Tenardie. O jeigu jų net ir būtų buvę, beje, tai neįmanoma hipotezė. Ji niekados dėl jokio dalyko nebūtų viešai prieštaravusi savo vyrui. Niekad nebūtų padariusi prie pašalinių tos klaidos – kurią taip dažnai daro žmonos ir kuri parlamentinė kalba vadinama valdžios griovimu. Nors jų santarvės tikslas galėjo būti tik blogas, ponios tenargieno lankumas vyrui buvo kupinas kažkokios stilios pagarbos. Šis mėsos ir triukšmo kalnas šokinėdavo, kaip tas geibus despotas savo mažyčių pirštukų diriguodavo. Čia reiškėsi tegu iškraipyta ir groteskiška forma didis visuotinis dėsnis – medžiagos nusilenkimas dvasiai. Kai kurios bjaurumo formos turi teisę egzistuoti net pačiose amžino grožio gelmise. Ten ar die glūdėjo kažkas paslaptingo, iš čia ir kilo pilnutinė to vyriškio valdžia tai moteriai. Būdavo momentų, kada jis atrodydavo jai lyg uždegtas žibintas, kartais jį jausdavo tik jo žvėriškus nagus. Ši moteris buvo baisus padaras, mylintis tik savo vaikus ir bijantis tik savo vyro. Motinai buvo todėl, kad priklausė prie žinduolių, antra vertus jos motinystės jausmas apsiriboja tik dukterimis ir, kaip toliau pamatysime, nelėti berniukų. O dėl vyro, tai šis turėjo tik vieną svajonę pralopti. Čia jam anaip tol nesisekė. Tam didžiam talentui trūko atitinkamos arenos. Monfermeilėje tenardies smuko, jei tik gali smukti nulis. Šveicarijoje ar Pirėnuose tas beskatikis būtų tapęs milijonieriumi, tačiau kur likimas užneša smuklininką, ten jis turi ir manytis. Suprantamas dalykas žodis smuklininkas čia pavartotas apribota prasme ir netaikomas visam luomui. Tais pačiais 1823 metais Tenardie turėjo apie 1500 frankų skolos, kurią reikėjo verkiant gražinti, todėl jis buvo smarkiai susirūpinęs. Nors likimas atkakliai šikštėjo ten ardie savo malonių, jis buvo iš tų žmonių, kurie puikiai supranta. Giliausia ir dabartinė šio žodžio prasme – tai, ką barbariškos tautos vadina dorybę, o civilizuotos tautos preke, būtent vaišingumą. Be to jis buvo vikrus brakonierius ir nepaprastai taiklų šaulys. Tarpais jis juokdavosi šaltų ir ramių, itin pavojingų jokų. Kartais jam įsprūsdavo ir likžaibas tyksteldavo jo teorijos apie smuklininko amatą. Jis buvo įsikalęs savo profesijos aforizmus, kuriuos stengdavosi įdėkti žmonai. Smuklininko pareiga, siutingai jis šnipždėjo jai kartą, mokėti kiekvienam parduoti, kas pakliuvo. Valgi poilsį šviesą šilumą, nešvarias paklodės, tarnaitę, blusas, šypsenas – stabdyti praeivius, tuštinti plonas ir dorai lengvinti storas pinigines, pagarbiai siūlyti prieglaudą keliaujančiam šeimoms, apiplėšti vyrus, nulupti moteris ir apgauti vaikus, įtraukti į sąskaitą adarą langą, uždarą langą, kamputį prie žydinio, krėslą, kėdę, taburetę, soliuką, patalus, matracus ir čiužinius – žinoti, kiek nuo atspindžio nusidėvi veidrodis ir už tai imti užmokestį, ir po šimts velnių imti iš keleivio už viską, net už muses, kurias praryja jo šuo. Šis vyriškis ir ši moteris tai buvo draugin su tokta klasta ir siutas, atkari ir baisi pora. Kai vyras laužydavo savo galvą ir kombinuodavo, žmona nei negalvodavo apie tolimus kolininkus, nesirūpindavo nei vakarykščia, nei rytojaus diena – ir godžiai gyvendavo dabartinę akimirką. Tokie buvo tie du padarai. Kozėti gyvendama jų tarpe kentė dvigubą priespaudą, ją traiškė girna akmeniu ir plėšė replėmis. Vyras ir žmona kiekvienas kankino savaip. Kozėti buvo mušama kaip šuo, čia buvo kalta žmona, žiemą jį vaikščiodavo basa, čia buvo kaltas vyras. Kozetė lakstydavo laiptais aukštyn ir žemyn, skalbdavo, valydavo, dulkindavo, šluodavo, beginėdavo, perilsdavo, uždusdavo, kilnodavo sunkumus ir nors menkutė dirbdavo sunkiausius darbus, nie mažiausio pasigailėjimo. Nuožmi šeimininkė, žiaurų šeimininkas. Tenardie užeiga buvo kaip voratinklis, kuriame kozetė įsipainiojo ir blaškisi. Ši nelaiminga tarnaitė buvo įkūnita vergyje – sakytum, musė tarnaujanti vorams. Varkšė mergaitė viską kentė ir tylėjo. Kada šios sielos tokios mažytis, tokios bejėgis, taip neseniai palikusios dievo prieglopsti nuo pat savo gyvenimo užros atsiduria tarp tokių žmonių, kasgi vyksta jose. Trečias skyrius. Žmonėms reikia vyno, o arkliams vandens. Atvyko keturi nauji keleiviai. Kozetė buvo paskendusi liūdnose mintyse, nors ir turėdama vos aštuonerius metus, ji buvo jau tiek prisikentėjusi, kad sielvartingo susimastymo metu būdavo panašiai į senutę. Vienas jos akies vokas buvo pajodavęs, jį kumščių jai pamušė smuklininkė ir dabar tarpais ant jos užšukdavo, na ir bjaurigita mergiščia su savo mėlynu pakiu – Taigi Kozetį galvojo, kad jau sutemė, visiškai sutemė, kad netikėtai prireikė pripilti grafinus ir asočius atvykusių keleivių kambariuose ir kad bake jau nebėra vandens. Ja truputį guodė mintis, kad ten ardie namuose retai kas gerdavo vandenį. Iš troškusių žmonių ten netrūkdavo, bet savo troškulį jie mėliau malšindavo asočių vyno negu podelių vandens. Jeigu kas būtų paprašęs stiklo vandens, vietoje stiklo vyno, tokį žmogų visi būtų palaikę laukiniu – Tačiau vis dėlto buvo momentas, kada mergaitį sudrebėjo. Tenardyje žmona pakėlė verdančio ant ugnies kaistuvo dangtį, paskui paėmė stiklinį ir greitai priejo prie bako. Jie atsuko čiaupą. Mergaitį pakėlė galvutę ir ėmė sekti kiekvieną jos judesį. Iš čiaupo sroveno plona čiurkšlelį vandens ir pripildė stiklinę vos lygi pusės. Štai tau, tarė jį. Nebėra vandens. Paskui patilėjo valandėlę, mergaitė nekvepavo. Kągi, Vėl prabilo tenardie, žiūrėdama į nepilną stiklinę. Užteks ir tiek. Kozetė vėl ėmėsi darbo, bet daugiau kaip ketvirti valandos jai krūtinėje lyg kamoly šokinėjo širdis. Jis skaitytė skaitė lietais lenkančias minutės, baisiai traukždama, kad jau būtų rytas. Kartkartimis, kuris iš gerikų dirstelės į gatvę sušūkdavo, tamsu nors į akį durk, arba tik katė galėtų be žibinto praeiti gatvę tokiu laiku ir kozetį sudrebėdavo. Staiga įėjo vienas iš keliaujančių pirklių apsistojusių užėgoje ir šiurkščiai tarė. Mano arklys nepagirdytas. Kaip tai? Tikriausiai pagirdytas, atsakė smuklininkė. Aš jums sakau, kad ne, šeimininkė, atkirto pirklys. Kozetė išlindo iš pastalės. Pagirdytas, ponė, kaipgi tarė jį. Arklys gėrė, išgėrė kibirą, pilną kibirą, aš pati jam atnešiau vandens ir dar jį pakalbinau. Tai buvo netiesa, kozetė melavo. Štai dar atsirado, didumo sulikumščio meluoja kaip senis, sužuko pirklys. Sakau tau, kad arklys nepagirdytas nenaudėlė. Kai jis nori gerti, tai savotiškai šnarpščia. Aš puikiai žinau jo paprotį. Kozetis spiriavosi ir užkimusių nuo maudulio balsuvos girdimai pridūrė gėrį ir net daug gėrį. Gana, piktai pertraukė pirklys, nieko negėrė, tu štai jau pagirdykit man arklį ir viskas. Kozetė palindo po stalu. Kas tiesa, tai tiesa, tarė smuklininkė. Jei gyvulys negėrės, jį reikia pagirdyti. Paskui apsidairiusi tarė, na, o kur ta mergiščia? Ji pasilenkė ir pamatė kozetę susigūžusią kitame stalo gale beveik po gerikų kojomis. Na, gilys klauk, sušuko moteris. Kozetė išlindo į savo slėpynį, smuklininkė tarė, na, panelė pajuodėlė, eik pagirdyti arklio. Bet ponė, nedrasiai tarė kozetė, nebėra vandens. Tenardie pati plačiai atidarė duris į gatvę. Na tai eik ir parnešk. Kozetė panarino galvą ir nuėjo paimti tuščio kibiro, kuris stovėjo kampe prie žydinio. Kibiras buvo didesnis už ją. Mergytė būtų galėjusi jame atsisėsti ir dar būtų likę vietos. Šeimininkė grįžo prie krosnės ir medinių šaukštų paragavo viralo iš kaistuvę bismurmėdama. Vandens šaltinėje į valias būta čia daikto, o aš bereikalo neperkušiau svogūnų. Paskui pasigriozdi stalčioje, kur maišėsi smulkus pinigai, pipirai ir česnakai. Palauktų kaliausia, pridūrė jį. Grįždama paimsi kepaliuką duonos paskepėję, štai penkiolika sų. Kozetis prijuostėje buvo maža kišenėlė, netarusi nie žodžio jį paėmė pinigą ir įsidėjo į tą kišenėlę. Paskui su kibiru rankoje pastovėjo, nejudėdama prie atidarytų durų, ji rodos laukė, kad ją kas išvaduotų. Eigi pagaliau, sušuko smuklininkė. Kozetė išėjo duris užsidarė. Ketvirtas skyrius. Scenoje pasirodo lėlė. Eilė krautuvėlių įsirkiavusių laukia prasidėjo nuo bažnyčios. Kaip skaitytojai prisimins, ir siekė tenardie užeigą. Kadangi pro tas krautuvėlės netrukus turėjo traukti žmonės, eidami į bernelių mišęs, tai jos buvo ryškiai apšviestos popieriniuose piltuvėliuose įtaisytomis žvakėmis, kurios teikė žaringą vaizdą – kaip pasakė Manfermeilio mokytojas tuo metu sėdėjęs pas Tenardyje. Užtat ne vieno žvaigždės nebuvo matyti danguje. Paskutinė krautuvėlė pastatyta kaip tik priešais Tenardyje duris prekiavo žaislais ir visa žiūrėjo nuo blizgučių, stiklinių pašvitų ir nuostabios kardos gaminių. Pirmoje eilėje, geriausioje vietoje, baltų servetėlių fone, pirklys buvo padėjęs didžiulę beveik dviejų pėdų aukščio lėlę, aprengta rausvo krepo suknele su aukso varpomis ant galvos, tikrais plaukais ir emalinėmis akimis. Visą dieną ta nuostabi lėlė vėrė akį visiems praeiviams turintiems mažiau kaip dešimt metų, tačiau visame Monfermeilyje neatsirado ne vienos tokios turtingos ir išlaidžios motinos, kad ją padovanotų savo mergaitiai. Eponina ir Azelma – Ištisas valandas ją gerėdavosi ir pati kozetė, kad ir vokčia buvo išdrysusi ją pasigrožėti. Net tuo momentu, kai išėjo su kibiru rankoje, tokia nusiminus ir prislėgta, kozetė negalėjo susilaikyti nepakėlusi akių į tą stebuklingą lėlę, į tą damą, kaip jį ją vadino. Vargšė mergytis staptelėjo tarsi apstulbusi. Tos lėlės ji dar nebuvo mačiusi iš arti – Visa krautuvėlė jai atrodė kaip rūmai. Lėlė buvo ne lėlė, bet dangiškas regėjimas. Ji reiškia džiaugsmą, tviskėsi, turtą, laimę, kuri lyg koks pasakiškas spindėjimas iškilo prieš šią nelaimingą mažą būtybę, taip giliai nugrimzdusią į juodą ir šaltą skurdą. Kozetė su ta liūdna ir naive vaikystis išmintimi matavo bedugnę, kuri ją skyrė nuo lėlės. Jai atrodė, kad tik karalienė ar bent jau princesė galėtų turėti tokį daiktą. Ji grožėjosi dailę rausva suknele, puikiais blizgančiais plaukais ir galvojo, kokia turi būti laiminga šita lėlė. Mergytė negalėjo atitraukti akių nuo tos fantastiškos krautuvės. Jo ilgiau jį žiūrėjo, juo labiau stebėjosi. Ji tarėsi reginti rojų. Už didžiosios lėlės buvo kitų, kurios jai atrodė lyg fėjos ir gerosios dvasios. Pirklys, kuris vaikštinėjo savo palapinės gilumoje, jai atrodė ko ne dangiškasis tėvas. Paskendusi šioje adoracijoje, kozetė užmiršo visą, net darbą, kuris jai buvo užduotas. Staiga šiurkštus smuklininkės balsas gražino ją į tikrovę. Tai tu, žioplė, dar nenuėjai? Palauk, aš tau parodysiu, sakykite, susimildami, ko jai čia reikia, mat bjaurybė – šaukė smuklininkė pamačiusi pro langą besižavinčią kozetę. Kozetė pasigrėbė kibirą ir nubėgo, kiek kojos įkerta. Penktas skyrius – mažiulį vienų viena. Tenardie smuklį buvo toje kaimo dalyje, kuri arti bažnyčios, todėl kozetė turėjo eiti vandens į šaltinį esantį girioje į šelio pusę. Ji nė nepasižiūrėjo į kitų pirklių įstatytas prekes. Koliai kozetė ėjo bulandžia gatvelė netoli bažnyčios, jai kelia švietė ryškus krautuvių žiburiai. Bet netrukus išnyko ir paskutinis krautuvėlis paskutinė šviesa. Vargši mergaitė atsidūrė tamsoje, jis keste paskendo joje. Nejučia įėmė kažkodėl jaudintis, todėl eidama, kiek tik galėdama, judino kibiro lanką. Girdėdama girgždant lanką, ji nesijautė tokia vieniša. Kuo toliau įėjo, tuo tamsa darėsi tirštesnį. Gatvėse nebuvo negyvos dvasios, bet vis dėlto jis sutiko moterį, kuri mergytė praėjus, atsisuko ir sustojusi sumurmėjo pro dantis. Kurgi čia dabar eina tas vaikas? Ar tik čia ne vilkatas? Paskui moteris pažino kozetę. Šia tau, juk tai vieversėlis. Kozetė šitai perėjo tą labirintą vingiuotų dykų gatvių, kuriomis šelio pusėje baigėsi Manfermeilio miestelis. Kol abipus kelio buvo namų ar bent mūrinių aptvarų, mergaitė ėjo gana drąsiai. Vietomis pro langinių plyšį pamatydavo spinksin žvakę, tai buvo šviesa ir gyvybė, ten buvo žmonių, ir jai nebuvo taip baisu. Tačiau kuo jinai slinko tolyn, tuo lėtesnis darys jo žingsnis. Užėjus už paskutinio namo kampo, kozetė sustojo. Eiti toliau už paskutinės krautuvėlės buvo sunku, o eiti ten, kur nebebuvo namų, darėsi nebeįmanoma. Ji pastatė kibirą ant žemės, suleido pirštus į plaukus ir išlėto ėmė kasytis galvą. Mostas būdingas įsigandusiems ir nerištingiems vaikams. Manfermeilis baigėsi, prasidėjo laukai. Prieš ją tysojo juodas tuščias plotas. Mergaitė beviltiškai žiūrėjo į tamsumą, kur nebuvo žmogaus, kur tykojo žvėris, kur galbūt bastėsi vaiduokliai – Ji žiūrėjo akutes įtempusi, girdėjo žvėrių žingsnių žolėje ir aiškiai matė vaiduoklių šmėščiojant už medžių.